mwakoze kwitamo hadiyo isanganiro ndabaramutse ndahanikaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru bigize warakwiye gutangwa umuco wo kukungena ishyirahamwe rigiye cyo gutunganya iby'igitoroso pebu hamwe n'ishyirahamwe rigiye ryo gucukura ubutare sotrevo ariko arakorana amateka pamfire marayika asanzwe yitaho ibijyanye n'ubutare abivuze inyuma y'aho hashyikirijwe ko sopebu rifise umutahe muri sotrevo kandi riherutse gutoga utunenge ko ritashoboye gukora ibyo rigejwe olivier nkurunziza arongoye umugambwe pona wewe abona ko hatari bwagere ko sopebu rijyana umutahe waryo muri sotrevo mu muca mubyumva muri ano makuru bamwe mu bashinga amateka bararajwe ishinga n'ukuntu ihinguriro fomi rihinguru ifumbire rijya gukorera hanze y'igihugu rigatanga n'ifumbire mu gihe aha mu gihugu hari abanyagihugu batarayironka kandi bamaze iminsi baralishe umushikiranganji w'uburimyi akabona ko ahubwo ikihutirwa ari uko agiye kuvugana nabo muri fomi kugira bafashanye mu guterura umuti icyo kibazo mu ntara ya naho icyuma gikanyisha bita chambre froide cyo mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru by'iyo ntara ntikiriko kirakora haraheze indwi bikaba byaturutse ku isanganya ry'umuyaga nkuba ryabaye mu mpera z'indwi iheze urongoye ibyo bitaro aho muriza avuga ko vuba icyo cyuma kizoba cyasubiriye gukora ngivyo bikuru bikuru bigize ano makuru mukanyisase nido nido Serafine Kizimana mu buhinga bw'ivyuma Clovis niyo nkuru ndasuye kuba ikaze Sangwa muri sanze guri radiyo isanganiro ndasuye kubaramutsa ndabaha muri ano makuru ngo harakwiye gutangwa umuco ku kungena ishyirahamwe rijeje gutunganya iby'igitoroso pebo hamwe n'ishyirahamwe rijeje gucukura ubutare so sotrevo ariko arakorana bisigurwa n'umushinga amateka pamphile marayika asanzwe yitaho ibijyanye n'ubutare inyuma yaho hashyikirijwe hamwe sopebo rifise umutahe muri sotrevo kandi riherutse gutogwa utunenge ko ritashoboye gukora ibyo rijejwe naho biruko amenyesha ko bigoye kubona akarusho byuzanira ishyirahamwe sopebo bikaba byamenyesheje kuri uyu wa kabiri mu gihe haba ibisikanya y'uwahora arongoye ishyirahamwe sopibu n'ugiye kumusubirira tumukurikira rijejwe umuntu agace yibaza bibaza ukuntu mu gihe ryari ryananiwe gukora ibyo ryari bijejwe eh, ukuntu rizoca rishobora guca ritera imigeri ibiri mu guca rishyira umutahe mwa rya shyirahamwe ricukura ubutare ko ubutare n'ibitoro ntibisa rero umuntu akibaza ati none ako karusho koba kahe mu gihe nyakubahwa mushikiranganje ajejwe ivy'ibitoro eh, n'ubutare eh, yavuze yuko mu mafaranga rya shirahamwe sopebu ryateza kuronka mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane miliyaridi ijana na mirongo ibiri barose imiliyaridi mirongo itanu na zitandatu gusa iyo umuntu akashobora no kwibaza yuko kubona barose amafaranga adakwiye ko bishobora kuba biri no mu bituma iryo shyirahamwe eh, sepeburi ridakora neza none ako karusho kaboneka gute mu gihe baba barose amafaranga adakwiye hanyuma kandi ukaza gushyira umutahe muri isotwebo none bazaca bashyiramo ayahe mu gihe baba banarose eh, n'amafaranga adakwiye ibyo kandi bikaba biri uko mu gihe no muri rya shyirahamwe ricukura ubutare isotwebo baravuga ko abakisiyonere abariyo batabonekana neza kandi bikavuga kandi yuko n'amafaranga bakoresha finansima eh, atabona gukora neza yavu urumva ko aho hantu kakwiye umuco mwinshi eh, umuco kugira ngo abantu bumve neza ukuntu ayo mashyirahamwe ariko arakora gutyo umuntu ashobora no kunabona n'impamvu iyo ziva eh, kugira ngo nk'iryo shyirahamwe supebu rishoboye kuba eh, ryaratakaje ibitoro bya reserve y'amezi nkane yose umva kuba bimeze uko bagaca bongera bakaja kwinjira mu by'ubutari navyo murumva ko bigoye cyane kubona akarusho kazovamo kubwa Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Ipona ngo ntihari bwagere ko Sopebu rijana umutahe waryo mwishira hamwe Trevo rije ryo gucukura ubutare abona ko Sopebu yari kwiye kubanza gushitsa ico giyemeje cyo kuzana igitoro mu gihugu kandi umutahe waryo ukiri ku miliyaridi 55 wategereza gushika ku miliyaridi 120 ubundi bwo Olivier Nkurunziza asanga igihe bikoze mu muco amasezerano y'iryo shira hamwe y'ubutare akamenyekana atacho vyo konona Sopebu rimaze rimaze gushobora ibyaryo rijyanye umutahe muri sotrevo tumukurikire yaganiriye na mugenzi wacu arendezire ukeneza biba bimaze gufasha ariko turabye sopebu n'ibyo ryihaye byo gutorondera igitoro igitoro ntikiroboneka gusa ikibazo twakwiyumvira twavuga duti mbega umutahe yaronse iza gushira muri iryo shyirahamwe rizokwimba ubutari mu burundi ryawukuyeho n'ukunguka ritari bw'ukunguke icyo nca mbona ngira ko amakenga nca yuko n'iryo shyirahamwe rimba ubutare ritararonka ubushobozi bijyanye n'uburyo n'ubuhinga byo kugira ngo rishobore kwimba mu gihe tuzi ko kumbure hariho abandi bafise uburyo barimwo icyo bisabwa n'ubwo nuko tuvuga duti umuntu kugira aze gushyira umutaha ahantu nuko aba amaze kubishyira hamwe rikomeye gusa icyo dushaka gusaba ko iki gisata cy'ubutare ni uko leta yoshyira habona amasezerano bagiraniye n'ayo mashyirahamwe umushikiranganji acishwa amasoko ntanga ruvu yagize ati sopebu ikijaho byari bitegekanije kwihabwa umutahe ushika imiliyaridi ijana na mirongo ibiri ariko gushika uno munsi imaze guhabwa mirongo itanu na zitanu aho muhavuga kwiki icyo twe twavuga iki gisata leta ntahandi itegerezwa gushira inguvu kugira ngo sopebu ikomere abarundi baronke igitoro kuko ibi byose by'igitoro biyo bigwaye ubuzima bw'igihugu buca bugwara murabona ibiciro byaraduze cyane cyane njyewe nca mvuga nayo n'umutahe ukwiye yaronse umutahe iza gushira mu ibyo vy'ubutare inawukuye ahubwo izohava ica ihomba gusumba usange na ca gikorwa yihaye cyo kuduha ibitoro kidakwiye Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona icuma gikanyisha bita chambre froide cyo buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Kayanza ntikiriko kirakora haraheze indwi muganga Erogira Nkunda arongoye ivyo bitaro amenyesha ko ico cyuma cyapfuye biturutse ku isanganya ry'umuyaga nkuba ryabaye mu mpera z'indwi heze warongoye ivyo bitaro bikuru vya Kayanza akizeza ariko ko hari umugwi w'abahinga uri kurasanura nonekaye kugira ngo vuba hatarenze mu mpera z'indwi ico cyuma kizobe congeye gukora mukanza pratique qu'un 5 Youth. nk'uko bimenyeshwa na muganga arongoye ibitaro bikuru vya kayanza ngo icyuma gikanyisha gifasha mu kubika ibiziga by'abitavye imana kuri ivyo bitaro ngo capfuye kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze biturutse ku isanganya ry'umuyaga nkuba ryabaye ngo aho umuyaga nkuba wabaye mwinshi uronona bimwe mu bigize ico cuma muganga Eloge Irankunda amenyesha ko ku bitaro bikuru vya Kayanza baciye bihutira gusaba abafisa ababo muri ico cuma kubakurayo bakabajana ahandi canke bagafuba imibire yabo itarononekara bamwe mu bari bafise ababo bitavye imana bari babitse muri ico cuma gikanyisha co ku bitaro bikuru vya Kayanza bakaba baciye babajyana ku bitaro bya musema abandi babajyana ku bitaro bikuru bya ngozi muganga Eroge irankunda amenyesha ko iyo ababuze ababo bashoboye kuronka ibitoro ibitaro biheza bikabaterera imodoka rusehebaniha yo kunguruza ababo gushikaho ku bitaro bya musema cyangwa ku bitaro bikuru bya ngozi muganga Eroge irankunda arongoye ibitaro bikuru bya kayanza arahumuriza ariko abitura ivyo bitaro kwico cuma gikanyisha cyo mu buruhukiro bw'ibitaro bya kayanza cyapfuye kiriko kirakogwa ngo ivyononekaye bishobore gukira ndetse ngo koko bishoboka n'imbere y'uko iyi ndwi irangira muganga yerogeye irankunda yemeza kandi ko hari n'umugambi ugiye gushyirwa mu ngiro vuba wo gushyiraho ikindi cyuma gikanyisha kigira kabiri ku bitaro bikuru bya kayanza mu kayanza patrick yumva ku bwa radiyo isanganiro muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri radio isanganiro n'amakuru twateguriye arabandanya bamwe bashinga amateka bararaje ishinga n'ukuntu ihinguriro fomi rihingura ifumbire rija gukorera hanze y'igihugu rigatanga n'ifumbire mu gihe ahiwacu mu gihugu hari abanyagihugu kandi bamaze iminsi bararishe babishikirije kuri uyu wa kane mu gihe mushikiranganje mu vyajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yari yishura ibibazo mu nama nshinga amateka Prosper Dudiko akabona ko ahubwo ikihutirwa ari uko agiye kuvugana nabo mu ihinguriro fomi kugira bafashanye gutora umuti w'icyo kibazo ni nkuru tubaza Jean Claude Niyomukiza Bimwe mu bibazo by'abashinga amateka ku munsi wa kane haragarutse ikijanye n'ifumbire ikoreshwa mu gutabira indimo ikorwa n'uruganda Fomi idakwiye mu gihe abanyagihugu biteguriye uburimi. Kundwa iheze hari byabaye ibiga hari byabaye karusi mu bijanye mu mu bijanye n'ifumbire ari mwavu ushikaho inzego zijejwe umutekano zitabara zibanje kurasa nagira mbaze rero nyakubahwa mushikiranganji ikibazo kiriye ku bijanye n'ifumbire mbega ifumbire ninde yobibaza ni wewe mu bushikiranganji muhagarariye cyane ni mwihinguriro fomi kandi turakeneye inyishu kuri icyo kibazo umushikiranganji mu byo harimo uburimyi yishu yavuga ko ingwane z'amafaranga mva mvamakungu kugira abagura ibikoresho bakoresha mu guhingura iyo fumbire ariyo ntambamyi naho dufise fomi ikora ifumbire nayo ikoresha ibiva hanze bimwe twita matiere premiere iyo matiere premiere igugwa amahera mvaburaya iyo tumaze kuvuga amahera mvaburaya tugaruka ku kindi kibazo gikomeye mbe natwe kugira tuyaronke ayo mahera mvaburaya twakoze iki icyo rero ni ikibazo rero abarundi bose duteza kwiyumvira tukavuga tuti ahantu hose hava amafaranga mvaburaya twese tuhashyira ingufu murumva rero yuko si ikibazo twokwifasha twebwe eh, nk'abo nk'abakorera mu gisata cy'uburimi n'ubworozi gusa ni ikibazo cy'abarundi bose bo kuvuga bati ahantu hose hava ifaranga mvamakungu twese tuhashyira ingufu gutyo rero ayo mafaranga mvamakungu aboneke turonke ifumbire nyinshi ikindi kibazo cyabajijwe ni ukuntu uruganda fomi rujya gukorera hanze y'igihugu rugatanga n'ifumbire mu gihe mu burundi abarimyi batari ko barayironka ikwiye bashatse kumenya ko atantambamyi zoba ziri hagati y'ubushikiranganji n'uruganda fomi turabona abajejwe fomi baguma bagenda gukorera hirya no hino mu yandi mu bindi bihugu mbega hoba hariho ingorane z'amakontara mwaba mwasinyiraniye zituma twega bene gihugu tugwa mu mporera kumbure ucuduha umuco nyakubahwa mushyikirangari Prosper Dodiko yishuye avuga ko bagiye kwicara n'abarongoye uruganda Fomi kugira batorere hamwe umuti w'ico kibazo eh, nibyo nico tugiye kukiraba ko gushika ubu bafise isoko eh, tukabona ariko arugurura n'andi mayizine hanze ni vyiza abarundi nabo shika hose mugabo asabwa gushira n'inguvu cyane cyane mu Burundi tubanze dukwize imbere yo gushira inguvu hanze ico rero ni ikintu tuza kuvugana neza akabanza akamenya ati zishobora guteza imbere ibindi bihugu mu gihe eh, mu Burundi naho nsiza abantu batararonka ifumbire ivyo umushikiranganje yabishikirije inyuma yaho hashikiririjwe icegeranyo c'umugwi wamaho mu byo harimo uburimyi kubijanye n'ingorane ziri mu gisata c'uburimyi cane cane mu kwegeranya umwimbu w'ibigori arakoze jean claude niyo mukiza ibice byaba mirongo itanu n'umunani ku ijana by'umwimbo w'intete z'ibigori wegeranijwe n'ikigo anagesa mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane ngo niwo ukiri mu bubiko kugeza igenekerezo rya cumi ukwezi kwa kabiri uyu mwaka biri mu byavuye mu cyegeranyo cy'urugendo rwakozwe n'abashingamateka kugira basuzume uko umwimbo wegeranijwe n'ikigo anagesa wifashe aho bagendeye intara cumi na zitanu joki shantari nkuru nziza arongoye umugwi wamaho ujeje ibibazo by'uburimyi amenyesha kandi ko hari ibibazo vyo kubika uwo mwimbu yongera kuko abashinga amateka basavye ko ico gikorwa cyo kwegeranya umwimbu coza kirategurwa hakiri kare tumukurikire ibigori bibitse mu mashuri ibindi bibitswe mu zindi nyubako mugabo atari sitoke sitoke irafise amategeko eh, barongeye kandi barahabwa ibicapo bivuga umwimbu waguzwe na cyane cyane ukanagurishwa ku buri ntara ariko dufise amakuru mu bicapo kugeza ku itariki icumi z'ukwa kabiri itariki icumi z'ukwa kabiri umwaka wa mirongo ibiri na gatanu si kera cyane harerekanyo kandi ko tumaze kuca nini byanditse muri bino bi capo ni uko abaguze ibigori eh, babiguze ko ababiguze cyane hariho abasirikare abapolisi na burarudi nk'uko mwabivutse ariko rero mu bigega haracarimo ibigori bikeneye kurondererwa isoko biri ku bice mirongo itanu n'umunani n'uduce mirongo itandatu n'umunani ku ijana murumva yuko ibyagurishijwe n'ibyo bike gusumba ibisigaye mu masitoke na bamwe mu amateka barifuza kumenya nimba umushikiranganji w'ubudandaji yarongerejwe ikiringo cyo gushyira mu ngiro intumbero yahawe n'umukuru w'igihugu yo gushinga ibiciro by'ibyankenerwa bafatira ku kiringo cy'iminsi 15 cyari cyaratanzwe mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze naho adatomora ivy'ico kiringo Marie Chantal Nijimbere amwisha ko hari ibikorwa by'ibanze bimaze gukorwa bigamije gushyiraho politike y'ibiciro ni mu gihe yariko yishyura ibibazo by'abashingamateka kuri uyu wa kane claude itanga ishaka abashinga amateka bashatse kumenya aho igikorwa cyo gushyiraho ibiciro coba kigeze ni mu gihe cumi n'itanu yari yahawe umushikiranganzi mu vyajejwe hari mu budandaji yarangiye umushinga amateka pamfere marayika abaza nimba umushikiranganji yoba yarongewe ikindi kiringo itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yatanze ultimatum ya 15 jours ku kikirangaje bw'iwanyu kugira ngo mube mwatoye umuti w'ibiciro ubu rero je rupuru je tugeze 27 février sinze kure mu nyuma yoba yarasubiye aravuga ko abagiriye ikigongwe nuko ejo gituma mwabaye anorder kugira ngo Eh, iyo mukuru w'inama nshingamateka avuga ko hatoba yarongewe ikiringo ngo ntibimenye kuri ico kibazo umushikanje w'ubudandaji naho adatomora ibico kiringo ashikiriza ko hari bimaze gukorwa mu gushira politike yo gushinga ibiciro ibikorwa eh, twatumwe eh, twaratanguye isemo nubwo tutarashobora gushika kuri politike nyayo kugira ngo dushobore kuyishikiriza inama shikiranganje yige kandi yongere yiterere ariko code commerce yoyo ariyo mategeko tugira ko arabitomura neza ku gace ka kane article 4 iravuga yuko eh, ibiciro by'ibiribwa by'ibidandazwa byose biri ku isoko eh, bitegerezwa eh, gushingwa hisunze la loi de l'offre de la demande mu gihe umwimbu wabonetse mwinshi canke igiciro kibonetse yuko cyagabanutse ku isoko mpuzamakungu cy'ibyo dukenera hano mu gihugu cyacu Burundi ni ngombwa ko icyo giciro gitegerezwa ku kugabanuka no ku masoko hano mu gihugu cyacu Burundi ariko nikibuza ko ubushikiranganje bw'ubudandaji muri iryo bwirizwa nyene bushobora gufata ingingo zitarambiranye mu mezi atandatu mu gihe hibonekeje yuko hari ibihe bidasanzwe tubibutse ko ku igenekerezo rya mirongo irindwi kigarama ibihumbi mirongo ibiri na kane ariho umukuru w'igihugu yari yahaye intumbero umushikiranganje kuba yashinze ibiciro by'ibidandazwa mu kiringo kitarenze iminsi cumi n'itanu arakoze claude itangishaka abanyagihugu barimira mu kiyaya c'uruzi murembwe mu mpanuko bw'igisagara ca rumonge barahagaritse yamenetswe umutima biturutse ku mvubu yavuye mu kiyaga Tanganyika iza kuba mu bidengeri byo muri ico kiyaya haraheze indwi basaba abo vyega kuraba ingene iyo mvubu yosubira mu kiyaga Tanganyika itari inkumbi Obede Ntineshwa arongoye ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE mu ntara ya Rumonge ahanura abanyagihugu kwirinda kwegera ico kibanza mu kurindira ko vyokunda ko isubizwa mu kiyaga Tanganyika mu Rumonge n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago Hampande y'ibidengeri by'amazi byatewe n'imyuzurire y'uruzi murembwe hafi y'ibarabara ry'igihugu nimero zitatu Rumonge Nyanza Lake usanga utugwi tw'abantu rimwe na rimwe n'imiduga igahagarara bashengereye imvubu imaze indwi iyiri ahaboneka abarimyi bafise imirima y'umuceri mu micungaro, bidoga ko yabamariye imirima nayo abahafitiye amatongo y'ibigazi batinya guhurira nayo muri ayo matongo bagiye gusarura n'ababa mu makaritsiye nka kanyenkoko birimba na mugomere bamaze kuyibona itembera hagati mu mihana bafise ubwoba bwo kuribwa n'iyo mvubu basaba ko iyo mvubu yosubizwa mu kiyaga Tanganyika iyo yazananye atawura hasiga ubuzima obedi ntineshwa arongoye ikigo obepeye gikingira ibidukikije mu ntara ya rumonge avuga ko imbere yo kuboneka muri ico kidengeri yigeze kuduga no mu mihana y'abantu ariko irasubizwa mu kiyaga Tanganyika atangorane ariko ngo kubera ubu iri mu mazi menshi bitoroshe kuyihakura obedi ntinejwa asaba abarimyi cyo kimwe n'abari bakunze kurobera muri ayo mazi kwirinda gusubira kuhegera mu kurindira ko bogerageza kuyisubiza mu kiyaga Tanganyika Cedric Tuyisenge umukozi w'ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije rifatikanije n'abanyagihugu bifuza impinduka avuga ko imvubu ari izo gukingira kubera akamaro kazo mu igurirana ry'amafi kandi avuga ko bikunda ko iyo mvubu isubiza mu kiyaga Tanganyika bayiteye ubwoba mu kurasa amasasu hafi yayo jean Pierre misago